شمر يا صاحي للجنة لتنال بها ما تتمنى شمر يا صاحي للجنة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين زهر الله جل شأنه الصلوات السلام neka su na Allahov poslanika Muhammeda, njegovu časnu porodicu i sve plemenite ashabe. Svaki musliman i muslimanka obavezni su vjerovati u uzvišenog Allaha Đelle Še'nu, veličati ga, slaviti i ibadet mu činiti. Prva i glavna dužnost svakog čovjeka je da spozna Allaha Đelle Še'nu, a to podrazumijeva da jezikom svjedoči, srcem vjeruje i dijelima u praksi pokazuje da nema drugog božanstva koje zaslužuje i koje smije biti obožavano i veličano mimo Allaha jednog jedinog istinskog Boga. Islam je vjera tevhida, monoteizma jednoboštva, a tevhid je glavni uslov ispravnosti svakog ibadeta i temeljni povod primanja svih pokornosti. Teuhid je početak vjere i njen kraj, unutrašnjost vjere i njena vanština i to je prvo i posljednje u što su pozivali svi Allahovi vjerovjesnici, poslanici, iskreni robovi i odabranici. Radi Teuhida stvoreni su ljudi i džinni, spuštene nebeske knjige, slati poslanici, stvoreni dženneti i džehennem, propisani propisi određene kazne i isukane sablje na Allahovom putu. Allah Đalne Še'nu nije stvorio ljude radi potrebe za njima ili iz razonode i zabave, niti ih je stvorio bez ikakve svrhe i uzalud. Stvorio ih je Đalne Še'nu samo radi jednog uzvišenog cilja, a to je da bi ga obožavali i tauhid mu ispovjedali. To je glavna surha njihovog postojanja, kao što kaže Đalne Še'nu وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ A džinne i ljude nisam stvorio osim da mi čine ibadet pod tevhidom se misli na iskazivanje jednoće Allahu Đelle Šanuh u svim vidovima ibadeta i pokornosti, tako da se ne obožava i ne veliča do on uzvišeni koji nema sudruga. Tevhid obuhvata i ubjeđenje da je Allah jedini gospodar svega što postoji i da njemu pripadaju najljepša imena i najuzvišenija svojstva i atributi. Dužni smo iskreno veličati Allaha s ljubavlju, strahom, žudnjom, istinskim osloncem, nadom i upućivanjem dova samo njemu Đelle Šanuh plemeniti ashab Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma je rekao Svako mjesto u Kur'anu u kojim Allah djelle še'nu naređuje činjenje ibadeta misli se na ispovjedanje tauhida. Tauhid je izdvajanje Allaha činjenjem ibadeta samo njemu uzvišenom to jest da se ne obožava niko drugi do on, djelle še'nuh, i da se ne usmjerava ništa od njegovih božanstvenih osobina nekom drugom mimo njemu. Isto tako i da se ne opisuje njegovim uzvišenim svojstvima i lijepim imenima niko od njegovih stvorenja. Uzvišeni Allah dželle še'nuh je rekao Wa'budu Allaha wa la tušriku bihi še'a Allahu činite ibadet i ne pripisujte mu imalo širka. I rekao je dželle še'nuh وَقَضَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهِ Tvoj gospodar zapovjeda da ne obožavate nikog drugog do njega. Svakom poslaniku koji je slat svome narodu, bilo je naređeno da poziva u tevhid. Kaže Jelle še'nu, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتِ Mi smo svakom narodu poslanika poslali, Allaha obožavajte i klonite se taguta. A tagut je sve što se obožava mimo Allaha i što odvodi sa pravog puta. ispovjedanje tauhida neispravno je osim uz nevjerovanje u taguta. قال جل شانه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى Onaj ko zanevjeruje u taguta, a povjeruje u Allaha, takav se drži za najčvršću vezu koja se ne prekida. A najčvršća veza je upravo tauhid. Tauhid je prvi imperativ u islamskom misionarstvu. Od Ibn Abbas radijallahu anhuma prenosi se da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Mu'adhu kada ga je poslao u Jemen pred kraj života Inneke ta'ti qawman min ahli kitab Ti ideš narodu koji su ahlu kitabije فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله pa neka bude prvo u što ćeš ih pozvati da posvjedoče da nema drugog Boga osim Allaha a u drugom rivajetu ila ay wahidu Allah da Allahu ispovjedaju tauhid hadisu zabilježili Buhari i Muslim tauhid je Allahov pravo kod ljudi Od Mu'adha ibn Jabala radijallahu anhu prenosi se da je rekao Kuntu radifan nabije sallallahu alaihi wa sallama ala himarin faqal Ja Mu'adh, a tedri ma haqqu Allahi ala ibadih wa ma haqqu l'ibadi ala Allah Kaže jahao sam iza Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam na magarcu pa mi je rekao O Mu'adha, znaš li koje je Allahovo pravo kod ljudi, a koje je pravo ljudi kod Allaha قلت الله ورسوله أعلم فسم ركاو الله نيغو بسلانيك نيبل يزنيو فمي ركاو الله بسلانيك صلى الله عليه وسلم حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا الله براو كد لودي يدغا أبجاوايو إن چينيمو شركا تو يست ono što su ljudi dužni sprem Allaha جل شأنه jeste da samo njemu čine ibadet i da mu ne pripisuju imalo širka وحق العباد على الله a pravo ljudi kod Allaha to jest ono što se Allah subhanahu wa ta'ala obavezao sprem ljudi alla yu'adhib man la yushrik bihi shay'a da ne kažnjava onog koji mu ne čini širka hadis su zabilježili Buhari i Muslim Istinsko ispovjedanje tauhida je glavni uzrok brisanja grijeha i ulaska u džennet bez polaganja računa i kazni. Kaže dželle šanu: "Alladina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi zulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun." Biće sigurni samo oni koji vjeruju i vjerovanje svoje s nepravdom to jest sa širkom, ne miješaju, oni će biti na pravome putu. Bileže Buhari muslim od Ubada ibn Samita radijallahu anhu da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao "Men shahida la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wal jannata haqqun wan nara haqqun adkhalahu Allah al jannata ala ma kana min al amal. Ko posvjedoči da nema Boga osim Allaha jedinog koji nema sudruga i da je Muhammed njegov rob i njegov poslanik i da je Isa Allahov rob i njegov poslanik i riječ koju je uputio Merjemi i duša od njega i da je džennet istina i vatra istina, Allah će ga uvesti u džennet sa dijelima koja ima. I bilježe Buhari muslim od Utbana ibn Malika radijallahu anhu koji prenosi od Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam da je rekao fa inna Allaha harrama ala nari man kale la ilaha illa Allah jabtagi bi dhalika vajha Allah. U istinu Allah je zabranio vatri da prži ono koji kaže la ilaha illa Allah želeći time Allahovo lice. بلجما مسلم أبو ذر رضي الله عنه ويبرنسي على الله بصنيك صلى الله عليه وسلم أعن أد الله عز وجل ديركا من لقيني بقراب الأرض خطيئة ثم لا يشرك بي شيئا لقيته بقرابها مغفرة أنا كدوجي برد منا سجريسي ما كوليكا زملا أنا تيني مي إمال شركا يا تنيم داتي إستو توليكو أبرستا وسبستاوة توحيدا نزمي يغلاني رازلوك زاشتي تيميت كاي كربي الطارقة الأشجعي رضي الله عنهم Prenosi se da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: "Man qala la ilaha illa Allah wa kafara bima yu'badu min dunillah, حرم ماله wa damuhu wa hisabuhu ala Allah. Onaj ko kaže la ilaha illa Allah i za ne vjeruje u sve što se obožava mimo Allaha, njegova krv i metak su zabranjeni, a račun će polagati pred uzvišenim Allahom. Hadis je zabilježio ima muslim. Onaj ko umre čineći širk, boravište mu je vatra i vječna patnja. Uzvišeni Allah dželle še'nu kaže Inna Allah la jagfiru en jušrake bihi wa jagfiru ma duna dhalike li men Allah neće oprostiti da mu se čini širk, a oprostit će manje grehe od toga kome on درجة إكاج جل شأنه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار Onaj ko Allahu širku čini, Allah će mu ulazak u džennet zabraniti i boravište njegovo će biti vatra, a nepravednicima neće niko pomoći. لتنال بها ما تتمنى Bileži ima muslim od Jabira radijallahu anhu da je Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Men laqi Allah la yushriku bihi šeja dakhala al jannah wa men laqiyahu yushriku bihi šeja dakhala al nar Onaj ko dođe pred Allaha ne čineći mu širka ući će u jannet Onaj ko mu dođe čineći širk ući će u vatru Radi velike opasnosti širka i njegovih kobnih posljedica, bojali su ga se i najodabraniji Allahovi robovi. Kaže Đelle Še'nuh, وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس I kada Ibrahim reče, gospodaru moj, učini ovaj grad sigurnim, to jest učini Meku sigurnom i sačuvaj mene i sinove moje od toga da obožavamo kipove. Oni su, gospodaru moj, mnoge ljude na stramputicu odveli. Pa ko je onda siguran od širka nakon Ibrahima alaihi salam, Allahovog milenika i prvaka svih muahida, Allah subhanahu wa ta'ala upućuje na pravi put.